Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ։ Ադրբեջանցի դիվերսանտը ձերբակալված է, տարվում է քննություն։ Գործող համանadrությունը նպաստել է ԼՂՀ ինքնիշխան ժողովրդավարական եւ իրավական պետության կայացմանը։ Քաղաքաշինության նախարարությունն այս տարի ավարտին է հասցնելու հանրապետության 7 դպրոցում եւ 4 մանկապարտեզում իրականացվող աշխատանքները։ Արցախի տրանսպորտի ոլորտի խնդիրներ նորակարգային են։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն սպառնալիք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը։ Ձյուդոյի պատանիների եւ աղջիկների հայաստանյան առաջնությանը Արցախից մասնակցում են 16 մարզիկ եւ 2 մարզիչ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 3-ին եւ լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում արցանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից, համ 17 տիպի նռնականետներից եւ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 250 գրակոց։ Շփման գծի արևելան եւ հյուսիսարևելան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից արձակել է ընդհանուր առմամբ 98 արկ։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացրել են իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմել պատասխան գործողությունների։ ԼՂՀ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերից մեկի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել եւ բերման է ենթարկվել ԼՂՀ պահպանվող պետական սահմանն ապօրինի հատած դիվերսիոն խմբի անդամ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի 157 մոտոհրաձկային բրիգադի հետախուզական վաշտի զինծառայող Էլնուր Էլմանօղլի Հուսեյնզադեն Նրա կողմից դիվերսիայի փորձ կատարելու եւ ԼՂՀ պետական սահմանն ապօրինի հատելու փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ գործ Էլնուր Հուսեյնզադեն ձերբակալված է, տարվում է քննություն։ Փետրվարի 3-ին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն այցելել է Ռազմագերուն, որի ընթացքում պաշտպանը հավաստիացել է, որ Հուսեյնզադեին տրամադրվել է հանրային պաշտպան եւ ադրբեջաներենի թարգմանիչ, որոնց մասնակցությամբ արդեն իսկ կատարվել են մի շարք դատավարական գործողություններ։ Ես նրան պատրաստակամություն եմ հայտնել մեր օրենք օրենքով սահմանված խարքով աջակցել իր հիմնարար իրավունքների իրացմանը այդ թվում նաև իր ընտրած պաշտպանի ներգրավման իրավունքին։ Մեկուսի հաղորդակցման ընթացքում Էլնուր Հուսեյնզադեն առողջական վիճակի կամ իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին որևէ գանգատ չի ներկայացրել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ համանդրության նախագծի պարզաբանման միջոցառումների շրջանակներում ազգային ժողովի նախագահ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար Աշոտ Ղուլյանն օրերս հանդիպել է Հադրութի շրջանի Տող համայնքի ընտրողների հետ։ Հանդիպմանը խորհրդարանի նախագահը նշեց, որ գործող համանդրությունն ապացուցել է իր կենսունակությունը եւ նպաստել ԼՂՀ ինքնիշխան ժողովրդավարական եւ իրավական պետության կայացմանը։ Այնուամենայնիվ բանախոսի արտահայտությամբ այդ ժամանակահատվածում առաջացել է սահմանադրական իրավակարգավորումների հետագա բարելավման կարիք։ Այն թելադրված է հանրային կյանքի նոր իրողություններով, երկրի անվտանգության ու առաջընթացի ապահովման նոր հրամայականներով։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, որ կիսանախագահական մոդելը ոչ մի երկրում էլ չի արդարացրել, այն պետք է լինի կամ նախագահական, կամ էլ խորհրդարանական։ 94 թվականի նոյեմբերին մենք առաջին անգամ պարլամենտով ենք նախագահ ընտրել 96 թվականին առաջին համաժողովրդական ընտրություններով ենք գնացել նախագահական ընտրությունների մեր երկրում ամեն ինչ կարծես եղել է պարլամենտական կառավարումն էլ է եղել կիսանախագահական կառավարում թողնել է եղել եւ հիմա համանadrական փոփոխությունների այս ճանապարհով գնալուց մենք որոշել ենք որ ամենահարմարը երևի թե նախագահական կառավարման մոդելն է ապրիլի 2-ից հետո մեր քաղաքական համակարգում կուսակցությունների մեջ սկսեցին ավելի շատ խոսել ավելի ուժեղ ավելի միասնական ավելի կենտրոնացիկ իշխանության մասին ինչպիսին մեր բնակչությունը տեսնում է նախագահական կառավարման մոդելին Աշոտ Ղուլյանի խոսքով քաղաքական պատասխանատվության տեսակետից այս համակարգն անհամեմատ գերազանցում է կիսանախագահականին, քանի որ հանրապետության նախագահը՝ ի տարբերություն կիսանախագահական երկրների նախագահի, իր պաշտոնավարման ընթացքում գործադիր իշխանության համար քաղաքական պատասխանատվություն է կրում խորհրդարանի արչև։ Թեև հանրապետության նախագահն առաջարկվող համակարգում օժտված է մեծ իշխանությամբ, նա այնուամենայնիվ չի կարող կառավարել խորհրդարանական մեծամասնության կամ քին հակառակ, այլապես խորհրդարանը կարող է նրան անվստահություն հայտնել։ Նախագահական կառավարման մոդելում Պարլամենտի կողմից լիազորությունները պետք է այնպեսին լինեն, որ այս հավասարակշռությունը իշխանությունների չխախտի։ Մենք գործադիր իշխանության համար ոչ մի նոր լիազորություն չենք դրել։ Մենք պարզապես կառավարության, վարչապետի, նախագահի լիազորությունները ամբողջացրել ենք եւ դրանք դարձրել ենք մեկ փաթեթ։ Սա է լինելու գործադիր իշխանության քաղաքական պատասխանատվի եւ ղեկավարի լիազորությունը։ Հանդիպման մասնակիցները հնարավորություն ունեցան իրենց մտահոգող հարցերի պատասխանները ստանալ այոն կարոզող Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավարից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 2017 թվականին քաղաքաշինության նախարարությունն ավարտին է հասցնելու հանրապետության 7 դպրոցում եւ 4 մանկապարտեզում իրականացվող աշխատանքները։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ նշել, որ հանրակրթական դպրոցների եւ նախադպրոցական հիմնարկների զարգացման ծրագրով 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է իրականացնել 717 ու 608 միլիոն դրամի աշխատանքներ։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ տարվա ընթացքում սկսվելու են Հադրութի շրջանի Հադրութ քաղաքի մարզադպրոցի վերակառուցման, Խծաբերդ գյուղի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման եւ Շահումյանի շրջանի Չարեկտար գյուղի դպրոցի կառուցման աշխատանքները։ Տրանսպորտի ոլորտում վերջին տարիներին իրականացված որոշակի բարեփոխումներ նեական ազդեցություն չունեցան ոլորտում իրավիճակը բարձր մակարդակի բերելու հարցում։ Այսօր այն գործում է Էկոնոմիկայի նախարարության իրավասության տակ։ Արգա խնդիրները օրակարգային են նախարարության համար։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ոլորտը համարում է գերատեսչության իրավասության տակ գործող ամենաշատ խնդիրներով ոլորտ։ Խնդիրներն այստեղ տարբեր են, սկսած ուղևորահոսքի անշահավետ լինելու պատճառով ուղեգիծը սպասարկող ընկերություն գտնելու դժվարությունից վերջացրած շահագործման մեջ գտնվող մեքենաների տարիքից ու տեխնիկական վիճակից։ Պետք է նաև ասել, որ իրավիճակը տվյալ ոլորտում նույնն է նաև Հայաստանում։ Այս օրերին գործընկեր գերատեսչությունները զբաղված են տրանսպորտի զարգացման հայեցակարգի մշակման գործով։ Տարբեր առաջարկություններ կա պետության կողմից սուբսիդավորման տարբերակը գների ավելացումը չեն մալ տարբեր առաջարկներ կա որոշ համայնքներ ասենք սարքել դիսպետչերական այսպես ասած ենթակայաններ որ ասենք այդտեղ հավաքվեն դեղից տեղափոխվեն դեպի մայրաքաղաք այս ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են ամենայն դեպս կարող ենք նշել որ մենք չենք թողնելու որավայրերը սпасարկող պայմաններից ելնելով դադարեն կանոնավոր Միևնույն ժամանակ գերատեսչությունը հաշվի առնում նաև մասնավոր սեկտորի շահերը եւ փորձում է ուղիներ գտնել ուղևորագծի սպասարկումը շահավետ դարձնելու համար որպեսզի նրանք մասնակցեն եւ այդ մրցույթներին եւ բացի նրանից որ մասնակցեն ապահովեն բոլոր այդ պահանջները, որը սահմանվում է ռոնքով միջազգային, այսպես ասած, այդ պահանջներին համապատասխան մեքենայի տարիքից ամեն ինչ մենք անելու ենք եւ այս ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացում է Նախարարը ընդգծեց, որ բոլոր հարցերի պատասխանները արտահայտված կլինեն մշակվող հայեցակարգում, որը առաջիկայում կներկայացվի զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Նշենք, որ 2016-ի միջրջանային ուղևորահոսքը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 5%-ով, որի պատճառը Անդրանիկ Խաչատրյանը ոչ մի կերպ չի կապում բնակչության թվի նվազման հետ։ Օրեցօր զարգանում է տաքսի ծառայությունների մատուցումը, այս աննավոր ուղևորափոխադրումների միջոցով տարեց տարի օրեցօր մարտին նախընտրում են այս այսպես ասած, ավելի կոմֆորտ տեղափոխությունների սեփական մեքենաների թվականակն է ավելանում։ Բնականաբար չի կարելի ասենք, որ դա բնակության թվականակի նվազեցման կտա։ Այսօր մենք համայնքներ ունենք, որ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող կազմակերպությունը համայնքից երբեմն շփատվա, ասենք 3 օրից 2 օրը համարյա դատարկ կամ ասենք 2-3 ուղևոր է տեղափոխում, բայց նույն համայնքից միևնույն ասենք ուղևորահոսքը դեպի մայրաքաղաք կամ շրջկենտրոն տաքսի ծառայությունների միջոցով ավելացելու։ Բելլալալայան այսօր Դուգլաս Մայքլուրեր Բաքվի քարոշչա մեքենան տարեստարի նորանոր հնարքներ է մոգոնում Ադրբեջանի իրավային թակայության ներքո ակամա հայտնված բնիկ ժողովուրդների մշակույթը յուրացնելու եւ միևնույն ժամանակ աշխարհին իբրև քաղաքակիրթ ու հանդուրժողական երկիր ներկայանալու համար։ Բայց ինչպես ասում են ստի ոդքերը կարճ են լինում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Տարեսկզբից ադրբեջանական քարոշչամեքենայի առաջատար գործիք Հաքին Ազլ լրատվական գործակալությունը նախաձեռնել է մի նոր նախագիծ, հրապարակելով իբր թե ընթերցողների ահազանգեր Ադրբեջանի տարբեր տարածաշրջաններում այսպես կոչված աղվանական վանքերի ու եկեղեցիների անմխիթար վիճակի մասին։ Թեմային ուշադրություն հրավիրելու, ինչու չէ նաև այն քաղաքականացնելու նպատակով, գործակալությունն անմիջապես կազմակերպեց պետական կառույցների արձագանքներն այդ ահազանգերին ստեղծելով այլ ժողովուրդների պատմամշակութային հուշարձանների համար մտահոգության պատրանք։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Մելանիա Բալայանն այն տեսակետին է, որ պատմագիտությունը նմանատիպ ստեր չի հանդուրժում։ Ինչ մշակութային կամ կրոնական հանդուրժողական մասին կարող է խոսք լինել, ասում են նա, երբ մարդկության հիշողության մեջ դեռևս թարմ է ջուղայի հայկական խաչքարերի ջարդն անցած դարավերջին եւ նոր դարասկզբին իսկ հայկական մշակութային արժեքները որպես աղբանական ներկայացնելը Մելանիա Բալայանի համոզմամբ ընդհանրապես գիտություն է։ Ադրբեջանի տարածքում հայտնված մեր քրիստոնեական եկեղեցիները երբեմն նրանք պարզապես այսպես ասած աշխարհին քաղաքակիրթ Երևալու պատրվակով որոշ եկեղեցիներ ինչպես կատարեցին Նիժի եկեղեցու վերանորոգումը վերանորոգում են, բայց նրա վրայի հայկական արձանագրությունները շատ པարզ ձևով քերում են եւ դա ներկայացնում են որպես աղվանական այսպես կոչված եկեղեցի, մոռանալով որ աղվանական եկեղեցին իր էությամբ հայկական երևույթ է եղել։ Ինչպես մեր զրույցի ժամանակ նշեց Տիկին Բալայանը, աղվանքի բնիկ ժողովուրդները դեռևս առաջինից 4-րդ դարերում հայերի հետ միասին քրիստոնեություն էին ընդունել։ Համախմբված լինելով հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ նրանք ստեղծեցին աղբանից եկեղեցին, որի հոգևոր տիրույթը բուն աղվանքն էր եւ հայ աղվանքը, այսինքն պատմական Արցախն ու Ուտիկը։ Աղվանական եկեղեցին իր էությամբ, իր գործնեությամբ ամբողջապես հայկական երևույթ էր։ Մենք բուն աղվանքում ունեցել ենք կաթողիկոսություն, Հանդուրժողական ու քաղաքակիրթ Երևալու կամ խոր պատմականություն ձեռք բերելու Ադրբեջանի փորձերն այն աստիճան խեղկատակային են եւ զուրկ որևէ պատմական հիմքի ելքից, որ հայ պատմաբանը նույնիսկ անիմաստ է համարում հակադարձել դրանց։ Ես կարծում եմ, որ նման հիմքից զուր ինչ որ հրաապարակումներին հակազդելը անիմաստ է։ Ես կարծում եմ, մենք պարտավոր ենք մեր ճշմարտությունը հիմնավորված փաստերով պարզապես ներկայացնել աշխարհին եւ թող հանրությունը միջազգային ինքը կողմնորոշվի եւ կարծում եմ լավ էլ կողմնորոշվում են այդ մասին վկայում են հենց Արցախ ժամանողները, այդ թվում եւ մեր թանգարան այցելողները։ Այդուհանդերձ ինչ նպատակներ են թաքնված այսօրինակ ծրագրերի հետևում Մելանիա Բալայանի տեսակետով Ես կարծում եմ, որ գիտական լուրջ շրջանակներում Ադրբեջանի այս կեղծ հիմնավորումները երբեք էլ նստվածք չեն թողնում։ Այլ է քաղաքականությունը, ցավոք սրտի, երբեմն հենց իրեն քաղաքական գործիչները տարբեր երկրների ցավով արձանագրում են, որ այո, դուք ճիշտ եք, բայց ցավոք սրտի քաղաքականությունը տարվում է ոչ թե պատմականությունը հիմք ընդունելով, այլ միանգամայն այլ, այսինքն շահերի տեսանկյունով է քաղաքականությունը առաջ մղվում։ Մելանիա Բալայանի կարծիքով հարևան երկրների կամ իր իշխանության տիրույթում հայտնված ժողովուրդների պատմության ու մշակույթի արժեքների յուրացման Բաքվի ձգտումը պետք է մտահոգի ոչ միայն հայերիս, այլև լեզգիներին, թաթերին, թալիշներին, այդ հանրապետության մյուս բնիկ ազգերին ու ազգություններին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուղակի սպառնալիք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը, կայունությանը եւ զարգացմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը սպառնում է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգությանը եւ շահերին։ Դա նրա, որպես ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ գնահատականն է։ Չմեկնաբանելով ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, որն իրավասու է սեփական սպառնալիքներն ինքնուրույն գնահատելու, նշենք, որ այս հակամարտությունը գլխավորապես ուղղակի սպառնալիք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը, կայունությանը եւ զարգացմանը։ Ինչ վերաբերում է ամերիկացիների հետ այդ հարցով շփումներին, դրանք դեռ պետք է կայանան, եւ հիմա ինչ որ բան մեկնաբանելն անիմաստ է, ասել է Զախարովան։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Իսրայելը կկարողանան պայմանավորվել ռուս-իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ճակատագրի վերաբերյալ, որին Բաքվի հարցումով ձերբակալել էին Մինսկում։ Եթե Իսրայելը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեն, մենք կանենք այնպես, ինչպես նրանք կպայմանավորվեն։ Իսրայելը ծերտ համագործակցում է Ադրբեջանի հետ։ Եթե Իսրայելը ցանկանա, այդ մարդու գլխից մի մազ անգամ չի պակասի, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոյի խոսքով Լապշինն այդքան էլ սարսափելի հանցագործություն չի գործել։ Մարզասերների համար Փետրվարի 3-ից 4-ը Երևանի խուլերի միավորման մշակույթի եւ սպորտի պալատի մարզադահլիճում ընթանում է ձյուդոյի, պատանիների եւ աղջիկների հայաստանյան առաջնությունը։ Առաջնությանը Արցախից մասնակցում են 16 մարզիկ եւ 2 մարզիչ։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը։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 հրատվական ծրագիրն ավարտվեց